Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak danas je na panel raspravi u sklopu Svjetskog obrazovnog foruma govorila o reformskim procesima vezanim za kurikularnu reformu te važnosti inovacija i digitalne tehnologije u obrazovanju. Poručila je kako hrvatske škole napokon trebaju ući u 21. stoljeće. Divjak je prva hrvatska ministrica koja se obratila na svjetskom obrazovnom forumu, a u svom je izlaganju citirala poznatog američkog filozofa, pedagoga i socijalnog reformatora Johna Duja. Ako današnje učenike poučavamo kao što smo učili jučerašnje, mi im krademo budućnost. Krajem siječnja u Riječkom mini art kinu počinje novi ciklus Kino učionica – a ovogodišnja tema bit će ženska marginaliziranost, odnosno marginalnost. Uvodna rasprava u kojoj će sudjelovati umjetnica Vlasta Delimar, filmska urednica i video umjetnica Branka Pavlović i filmski režiser Želimir Žilnik. Bit će održana 30. siječnja u organizaciji Riječkog centra za ženske studije i partnera s kojima je organiziran i prošlogodišnji šestomjesečni ciklus Kino učionica o mizoginiji najavljeno je danas na konferenciji za novinare. tribina o hrvatskom jezičnom identitetu udruge Univerzitas održat će se sutra u 14.30 sati na drugom katu Filozofskog fakulteta u Rijeci. Gost tribine je Ivo Pranković, socijeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a moderatorica je Mihaela Matešić, članica upravnog odbora Univerzitasa. I za kraj vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, ali slaba i umjerena, ujutro ponegdje i jaka bura, tako da se dobro obucite, ali i ponesite sunčane naočale. Najniža jutarnja temperatura je između 2 i 7, a najviša dnevna od 5 do 10 stupnjeva. Vijesti pripremila Matea Krmpotić, čitale Jelena Matanović i Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.